ku kuma dangina a ce kun zo min kun zo kuna dauke da duniya ba ayyukan kwarai sai duniya sai tarin dukiya wanda za a yi maku yi samunta kar ku bari hana ta kasance a filin kiyama ta hannu nuna a lari ƙabi kun ɗauko saman wuyanku wata kunu da idan kun hango da ku ce ya muhammad ga dan umarcin annabi muhammad Fa fa'akuli ce ni kuma a wannan lokacin zan ce haka za wa haka za zan ce haka da haka sai ce na zan ce a abu kusan da baban san ku bane ba wa a da fikilan idifai sai ya juya musu fikilan idifai ta dukkan gefansa guda biyu ya juya musu hagu da dama ya ba su baya kenan to haka maza allah yake gaba danginsa ya ce kada ku bari mutane su zo da ayyuka na alkhairi ku don kuna ta amma kuna da dangantaka da manzan allah ku zo dauke da duniya to kun zo haka zaki yaje da haka dangantaka ba ta yin tasiri me ke tasiri shine ayyukan da mutum ya aikata idan mutum yana da ayyuka na kwarai to su ne abinda za su yi tasiri amma da ta dangantaka ba ta yin tasiri wannan ya nuna mana cewa inda takwa hiya sababu at-taqarrub min Allah wa innal muttaqina hum alladhina yastahiquna shafa'atin nabiy sallallahu alaihi sallam al-karim yawm al-qiyamah wannan ya nuna mana cewa jin tsoron Allah yana sa mutum ya samu kusanci zuwa ga ubangijinsa sannan jin tsoron masu tsoron Allah su ne wanda za su cancanci ceton manzan allah ranar alkiyamatin da ya ce inda ya yi yau alkiyamata almuttaqun masoya na ranar alkiyama su ne almuttakun ba su tsoron allah sana wannan hadisun ya nuna mana ya ce unasun min aqaribin nabi sallallahu alaihi wasallama ya hannu na auzarin duniya a ala biyu. Wa ya ta duhu na bin hushaba? Fa yi uraru alhu, ko fa ya ardu alhu na biyu sanda nawa na wasu Da hannun ƙara ba na iti ba da lahayun mulkiya ba. Wa yin nama uwa da Amadu Sani. Hadizan yana nuna mana cewa a ranar alkiyawa. Waɗansu daga cikin dangin manzan Allah 'yan uwansa da jirgin za su zo suna ɗauke da ainihin dukiyarsu wadda ta suna dauke da duniyarsu wadda ta zama laifi a wurinsu suna dauke da zunubi saboda sababin abin da suka yi na neman duniya ko duniyar da suka tara idan suka zo za su nemi ceton manzan allah sai manzan allah ya juya musu baya da su saboda mai li'annal ba na da hayo mulkiya mace ranar kiyama ba al'akari da kusancinka da wani wa inda ma huwa al'amalu sali abinda kawai ake aiki da shi shine ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai to kaga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma danginsa haka idan wannan shine abinda zai faru da waɗansu dangin manzon Allah yanzu wani ne zai zo shi kuma ya ba ba ma danginsa ba almajiransa ya ba su damuni cewa ranar alkiyama ba su da matsala zai dauke musu ba wani wanda zai yi dauke ma wani abin ga saboda dangantaka sai dai aikin dan adam allah ya ba mu ikon aikata ayyuka da kwarai da haka wannan hadisin yana nuna mana dangantaka ba ta amfani a ranar alkiyama abinda ke amfani shine jin tsoron allah قال الإمام البخاري حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عطاء عن ابن عباس قال لا أرى أحدا يعمل بهذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى hatta balaga inna akramakum indallahi lahi a yaqulu ar-rajulu lir-rajuli ana akramu minka falaisa ahadun akrama min ahadin illa bi taqwallah wannan hadisin na gaba asari ne wanda aka samu daga abdullahi na abbas abdullahi na abbas min kibarin sahaba yana daga cikin manyan sahabbai ta fuskar ilimi amma ta fuskar shekaru karami ne shi yana daga cikin kananan sahabbai kaga ana magana shekaru abdullahi na abbas karami ne lokacin da maza allah ya bar duniya kwata-kwata a rayuwarsa bai fi shekara goma sha takwas ba ko wani abu kamar haka to amma sun zo sun ba addini gudunmuwa sun yada ilimi sun yada ilimi to shi abdullahi dan abbas ya fassara wata aya ko ya yi bayani akan wata aya daga cikin ayoyin suratul hujurat aya ta goma sha uku ko a cikin suratul hujurat sai na abdullahi abbas yake cewa allah subhanahu wata ala da yake cewa da yake cewa ya wannan eh, nasu ko inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ku mu ne muka halicce ku min zakarin wa unfa muka halice ku maza da mata ko daga mace da namiji to bayan mun halice ku haka gida kenan family gida kenan ɗa da uba ko waje annakum shu'uban wa qaba'il sai muka sanya ku shu'ub zuriya ko Sassu, wa ƙaba'il da kuma Kabiru, wani fami din sai ga suna da yawa sai gidansu babban gida ne to sannan sai kuma a zuwa a yi ƙabila ce wannan hausawa ne wannan yarabawa ne wannan fulani ne wannan larabawa ne me ya sanya allah ya haka ne ta'arafu don ku iya gane kanku don ku iya bambance kanku in ka ga wannan ɗan gidanmu ne wannan dan uwana ne wannan yaren mu ɗaya ne shi for identification ne don ku iya gane kanku amma ba wai don a ce ne ya fi bahaushe ba ba don a ce bahaushe ya fi bufin dace ba ba don a ce ɗan wannan gidan ya fi ɗan wannan gidan ba a an yi ne kawai don don iya ga bambanci kan kuna gane kanku in fi ne sai allah ce inda aka inda lahi wanda ya kona a wajen Allah atqakum shi ne wanda ya fi tsoron Allah rabe ne ba haushe ne ba rabe ne ba hillace ne ya fi tsoron Allah to shi inna laha alimun qabil to abla na abbas ya ce la'ara ara ahadan ya amur bi hadhihi al-aya ba zai yi ba kaga mutunan da ya san wannan ayar kuma yake aiki da ita fayakulun rajulun rajulun sai ka ji wani ya ce ma wani ana aka ramu minka ni na fi ka kanna na fi ka ce duk wanda ya san wannan ayar kuma yake aiki da ita to ba zai ce ya fi wani ba saboda mai falaisa ahadun rama min ahadin illa bi taqwallahi ba wanda ya fi wani sai da tsoron allah da haka inda yin mutum ya fahimci wannan ayar to ba zai fi gaba bai ce ni na kuwa ne saboda ba shi ne shi ma'aunin da ya awo da shi ba shi ne ma'auni ba da mai ake ake awo ana awo da takwar lahi da jin tsoron allah mun fahimta kaga wannan ya da dai nasaba ita ma ba ta da tasiri sai jin tsoron allah allah ya kara mana tsoronsa wannan asirin na abdullahi na abbas ya inganta قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر ابن بركان عن يزيد قال قال ابن عباس ما تعدون الكرم وقد بين الله الكرم فأكرمكم عند الله أتقاكم ما تعدون الحسب أفضلكم حسبا ahsanukum khuluqa a wannan ruwayar abdullahi na abbas yake cewa ba ta uddun alkarar ku ne kuka dauka ne alkarar me kuka dauka shine girma a ganin ku menene kirin menene girma mun gane kamar yana tambaya me kuke kallo a matsayin girma a wurin ku haka abdullahi da abbas ya ce sai ya ce to waɗan bayyana allahu alkaram ai allah ya riga ya bayyana mana komi ne ne alkaram girma sai ya ce fa akramakum inda allahi atqakum wanda ya fi wani a wajen allah shine wanda ya fi tsoron allah shine alkaram so kaga idan mutum yana ɗauka dukiya ita ce karar yayin da ya yi kuskure idan mutum yana ɗauka mulki shine alkaram ya yi kuskure kun sai yanzu da yawa mutane suna kallon mutane masu girma da daraja a cikin al'umma sai ɗayan biyun nan mulki ko dukiya sai ana kallon su ne manyan mutane su ne masu mala'ar suke da karanci wannan kuskure alkaram shi ne wanda ya fi tsoron allah tun da ku ba za ku iya gane tsakanin wane da wane wane tsoron allah ba sai a ɗauki mutane bai ɗaya wannan ba zai fi wannan badan yana da ba zai fi wannan badan yana da mulki ba zai fi wannan badan yana da nasaba sai a zama bai ɗaya daidai da daidai haka masu kudin da su kai haka masu mulkin da su sai na abubakar bayan an ba shi kalifanci hudubar da ya yi a cikin ya yi bayani ya ce mai rauni a cikin shi ne da ƙarfi a wurina ma'ana yana nuna cewa da mai ƙarfi da mai rauni duk ne suke a wurinsa to duk lokacin da aka waye gari al'umma ta raba kan tafiya akwai ajin manya masu kuɗi da masu duki akwai ajin wanda ba manya ba wani abin mata yau wanda daga cikin abin da ya halakar da banu isra'ila wanda Allah a hadisi ya ce su banu isra'il sun halaka domin sun kasance idan babba a cikin ya ne ba a hukunta shi amma in karami ya zai an hukunta shi to don haka fa'akaramakun inda lahi a tikaku sannan ya ce mata udunan hasar mene ne kuke ɗauka dangantaka sai ce afdalukum hasaban a hasanukum kuluka wanda ya fi ku kyawun dangantaka wanda ya fi ku kyawun ɗabi'u da halaye mai amfani karto ban gida amma kuma ba tarbiya ba ɗabi'a dangantakar nan ta yi amfani ba ce amfani ba to ku kai ɗan ƙaramin gida ne kana da kyawawan ɗabi'u da tarbiyya ka zama babba mun fahimta so ka gani na sama a lahira tsoron allah shi ne yake taimako shi ne na sama ba ta aiki sama da tsoron allah a nan duniya kuma abdullahi abu sai wanda ba komi ne na sama kyawawan ɗabi'u ka zama mai kyawawan ɗabi'u magana ta ƙari allah ya samu irin waɗannan hadisan waɗansu malamai sun tafi zahirinsu suna cewa sai an daidaita kowa a wurin komai hatta a wurin aure sa akwai kafa'a wajen aure waɗansu malamai suna tallan ha'a a wajen aure ba kafa'a cewa mai kuɗi ya auri ya gidan masu kudi da a samu kafa'a a mai mulki a auro ɗin masu mulki talaka yawar talaka shi ne kafa'a Ta da zuwa zai suna kallon ba kafa'a na amma akwai ta a da sai da dama sun zo amma da jin tsoro shi ne gaba jin tsoron allah shi ne kafa mai tsoron allah ya auri mai tsoron allah mun gani kada yana daga cikin kuskuren da ake sai ga yarinya mai addini mai tsoron allah sai a dauke ta aba wanda bai da addini sai a cutar da ita saboda shi dan adam mun lalacewar shi da kuma bai san shi ya lalace wannan dabi'a ce da dan adam haka sai ga mutum ne mutum lalatacci amma da auren shi ya taso sai ce kuma a samo mai mai kirki ɗan mutunci to wani lokaci idan iyaye ba su yi bincike ba to sai ga abin ya yi muni ga dauki yariya mai addini an kai ta wani gida ta yi ta wahala wadda gidan ba addini ko mijin bai da addini to wajen wani suka ce a takawa shi ne kawai gaba a wajen aure amma ba za a kalli dukiya ba ko wani abu kamar haka to wannan babi ya kare babi na 401 al-imam bukhari ce al-arwahu junudun mujannadatu imam bukhari ce wannan babi ya garantar da mu cewa al rayuka jami'i na arhu junudun mujannada rundunoni ne kamar yadda kasar runduna ta yake mun gane eh, abinda ake nufi anan shi a rayuka sukan kamar da na ce ta yaki ta gane da na ce yaki a yi ra'ayi ya zo daya manufa ta zo daya za a ga tare cikin tafiya to haka rayuka suke junudin ne rundunoni ne mujallada wanda suke kamar gurub-gurub haka galibi za a ga mutanen banza sai ga ra'ayinsa ya zo ne ya zo ɗaya to kaga wannan wata rundina ce amma ta rayuka ta rayuka a mutanen kirki kuma sai da su kuma kama wani gurin ne su haka mutane suke rayuwa yanzu da za a yi bako nan garin bako ne yau ya dawo garin amma mutumin kirki ne suwa zai ma da ganowa bayan kwana biyu sai ya gan shi ya haɗu da mutanen kirki to ran shi ya ga su sun haɗi idan mutunan banza ne suwa zai ma da ganowa bayan kwana biyu kawai sai ya gan shi kawai cikinsu ka rasa ba wai ya haka to ai ran ne ya tafi kusa saboda ya ga mutanen shi to haka allah ya rayuwa zai wahala ka ga mutunan kirki tsawon cikin mutanen banza zai wahala sai lalura yanzu wani inda zai zo masallaci da sai ka jada da lahiya wajen waka ko ba ta waka suka jada da wajen waka ke ne ba to kaga to shi ba gurbin shi ba ne mai zoke wani kuma inda zai je wani wuri inda ake abinda bai dace ba sai ka ja ba da lahiya ka zo wurin nan sai a lahiya ga to a saboda mutanen da suke rayuwa ra'ayin su ya zo su iri ɗaya ne waɗanda suke rayuwa a wurin mutanen kirki su ba su iri ɗaya ne to haka imam fare ce wani babu zai karanta da mu al'arwa junudun mujannada haddasa abdullahi قال haddasa الليث an yahya ibn sa'id an amurata an aisha radiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi ya yaqul aisha ta ce naji ma'aiki sallallahu alaihi ya yaqul yana cewa manzo Allah ce al mu mujallada kaga tarjama da babu kare nassi ne ya dasa sai ya dora a wajen tarjama shi ba ne ba Allah ya ce rayuka rundunoni wata rundunar ta mutanen kirki wata rundunar ta mutanen banza to haka rayuka su ya ce fama arafa min ha'i talafa wa mata nakara min ha'i talafa fama arafa idan aka yi wafaka ra'ayi ya zo ɗaya na su mutanen masu ran ba sai su haɗe wuri guda sai su ɗaya idan ra'ayinsu ya zo iri ɗaya su ta zo iri ɗaya sai su duru ko ba haka ba idan kawo aka yi saba wa mata na kara in kawo suka saba to ba su haɗuwa an zama negative da positive idan suka yi saba ne iktalafa sai su saba sai da ba a zama wuri guda saboda ne sun yi sabani to haka da su mun gani yanzu da ka je gari sallah ta gama ka sai ka ware suwa ina ne masallacin ahalin sallah sai ka gano sai ka yi sun fi sallah saboda ne kunan runduna su iri da ra'ayinku da fahimtar da komi ya zo iri da haka shi ma ɗan ɗan dariƙa ya je gari shi ma abinda zai hana tambaya ke shi a zai ne masallacin ɗan dariƙa a wada mai sun zai tafi sai ya saboda ne to da an samu saɓani to sai gaba a haɓa rayukan ba za su haɗu wuri guda ba akwai waɗansu mutane shi ɗaya mutumin kirki ne na ƙarshe ko mutum ne na addini amma a duniya bai da aboki amini a lokaci. sai shi kuma wani mutum banza ne to duk wanda ya gan suna rayuwa sai ana ta mamakin su to kaga su ba iri ɗaya ba amma kuma tare su to bayan lokaci da suka rabu kuma rabuwai ɗaya tashi ya bangaren sai suka rabu to tun da ɗaya ta shiga gari dole za a rabu kila da suna gari guda kila da hayan suna tare to amma da ɗaya ko ba wani gari to kullum ana labarin su sai ana mamaki su amma shi wani da wani ga su ga da suke kuma ga su tare to wani mamaki na biyu da ake yadda shi mutunan kirkin bai mai da wancan mutunan banzan ya zama mutunan kirki ba shi ko mutunan banzan ya kasa jan wannan ya zama mutunan kirki to kaga kowa ya yadda dai rayukansu ba junubi guda ba ne ba to za a iya samun haka amma na jirage amma galibi za a ga rayuka in ra'ayi ya zo ɗaya ne ake zama wuri guda in ya saba ba a zama wuri guda kawai da zaman ba zai yi ba kama za a samun wani yanayi ka ga wani sun an saba na abin kuma ana tare wuri guda to amma wannan nadirin ne ba kasafai ya cika faruwa ba abinda ya fi faruwa shi ne haka ƙarin buhari haddasa sa'id ibn abi maryam ƙarin haddasa yahya ibn ayyuf an yahya ibn sa'id an amrata binci abdurrahman an aisha radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallama mithluhu imam bukhari ya kawo wani isnadi ya ce amma matanin iri ɗaya ne irin da sama ne ƙarar bukhari haddasa na abdulaziz ibn abdullah ƙarar haddasa ni suleiman ibn bilal an suhailin an abihi an abi huraira ƙarar ƙarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'arwahu junudun mujannada ba ma ta'arafa min ha italafa wa mata na kara min ha'ib talafa ma'anarsa da da sama ko karin imamun bukhari babu kaular rajul inda ta'ajju subhanallah babi na gaba imamun bukhari ce zai karantar da mu cewa fadar mutum idan wani abin al'ajabi ya faru mutum ya ce subhanallah idan wani abu na al'ajabi ya faru to mutum ya ce subhanallah a cikin sayuwar Buhari ya yi wani babi makamancin wannan amma a can abin da ya ce shi ne babu ƙaunar rajin inda ta'ajjub a takbir wata tasbih haka yi babu a cikin sayuwar Buhari, amma a nan sai ce tasbi sai ce subhanallah ya kawai mun fahimta to malamai suka ce duka biyun nan tabbataccen aiki ne na magabata idan wani abu ya faru ya ba su al'ajabi sukan ce allahu akbar wani lokaci kuma su ce subhanallah abin al'ajabi shi za ku ja wa in wani abu na al'ajabi ya faru amma idan ba abin al'ajabi ba ne ba wani lokaci akwai wuraren da yin kabbaran ba ko faɗin su ba nan laye sai da yana neman ya dauki wani salo na bida ko wani abu kamar haka kamar wuraren wa'azi wani lokaci za a gaba abin al'ajabi ne ya faru ba musamman idan ana caji wani ya fi son caji to da an yi sajin da sai ka shaye kan bara ba mahallinta ba ne ganin wurin babu kaunar rajin inda ta'ajju subhanallah babin mutum ya ce subhanallah idan wani abu na al'ajabi ya faru ƙalar imam bukhari haddasa yahya ibn salihin albasari an ishaƙa ibn yahya alkalbi ƙalar haddasa zuhuri قال أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال kusan hadisi uku da muka wuce baya duk ruwayar abu salama ibn abdurrahman ne daga abu huraira kala ya ce samitin nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙuri Baina ma mara'in fi ganamihi a da alaihin biyu fa a haza shatan fada na bakun ra'ayi falce fata ilaihi alfi'iru faƙara mallaha yau masabi laisa na hara'in gaini faƙara annas subhanallah wahalar shari'a faƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa'in ni umina bi zalika ana wa abubakarin wa umar wannan hadisin an karbo daga abu huraira sai na abu huraira ya ce bai na mara in fi ganani maza na ba da labarin wani mutum makiyayi yana cikin kiwonsa yana cikin kiwonsa a cikin daji da a da sai azim kura waɗansu kuma sai ce kyarkeci mai kyarkeci na damisa a dai mun san kura ku to mai kyarkeci a mun san dabba ce amma wace ne <laughs> na galibi ne kalma azib kura take nufi to sai kuran nan ta yi mai ta'addanci ta ƙetar iyaka akan shi wannan makiyasin makiyayi kai fa'a kaza min hushata, sai ta warci akuya guda sai ta kama akuya guda mun to da ta kama guda sai ta yi dace shi wannan makiyayi da ya ga haka fada labin sai ya bi wannan kura a guje tana gudu da akuya shi ma yana binta yana neman ya anshi akuyarsa kawai yana cikin binta mazala ce falta fata yin zi'ibu sai kuran na ta tsaya ta juyo ta kallai faƙa da ta ce to mallaha yau ba sabu'i ce to ga kuraka ga akuya kanan amma wa zai tare mata wa zai biyo ta ranar dabbobi yau sabu'i waɗansu malamai sun ce yau sabu'i samun haka aiko kamar bandit su kawo farmaki ƙauye za a ga mutane ta dabbobi suke ta gudu ta kowa guduwa yake ita ma akuyar ta gudu to sai kura take cewa idan irin wannan ranar ta zo mutane sun tarwatse in na warce ta to wa zai zo kwato ta a irin wannan ranar gungari haka shi ne abinda take ne a cewa in irin wannan ranar ta zo to wa zai zo ya kwato ta wannan shi ne fassara da imamun nauyi ma wannan kalma akwai waɗansu maganganu amma malamai suka ce kamar wannan ita ce arjun shi ne abin da ake nufi da yau masu sabuwa to kura ta ce a wannan ranar wa zai zo ya kwace ta to da manzan allah ya faɗi wannan yanzu abin al'ajabi ne wannan ko ba abin al'ajabi ba ne ba ya kaga abin al'ajabi ne a ce kura ta yi magana faƙalan nan sai mutane suka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah to shi ne mahallin shahidin to cewar da suke subhanallahi ya nuna suna mamakin faruwar haka kamar akwai wani yanki na shakku ba tare da su to shi sa sai manzan Allah ya ce fa'in ni umiru bi zalika to ni na yi imani da hakan ta faru ana wa abubakarin wa umar ya ce da ni da abubakar da umar dummin yadda ta faru a ruwaya cikin bukhari da musulun laisa abubakar wa umar haziri na hunaka a lokacin abubakar da umar ba sa wurin amma mazan allah ya san imaninsu ya kai matakin da da ya fada su sun yadda yasa sai ce to da ni da abubakar da umar duk mun yadda wannan bai nuna cewa usman da aliyu ba su yadda ba kun fahimta kawai maza Allah ya faɗa haka ne don ya nuna falalarsu ai ba su kaɗai za su yadda ba akwai sauran sahabbai wanda maza Allah ne ya san za su yadda amma ya taƙaita a kan biyun nan ne don ya nuna falalarsu da matsayinsu a cikin sahabbai sannan ya kawo su ne a matsayin misali aka ce kuma ya ta kawowa sai a ta faɗa sunaye to amma wanda bai fahimci haka ba in dan shi'a ne zai ce ba mu san aliyu sai sa ba a ce ya aliyu ba to mu muka rawaito eh <laughs> ba mu muka rawaito ba abu hurairah to shi sai ya sai su ce ana ana nuna bambanci an ce abubakar an ce umar me yasa ba a sa aliyu ba to wannan abin da ya faru wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a waɗansu ruwayi an nuna cewa abin ya faru ne cikin banu isra'il a cikin al'ummomi ne kafin zuwan musulunci kafin zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam to amma a zamanin manzan allah ma sallallahu alaihi wasallam irin haka ta faru ga waɗansu sahabbai akwai akwai wani sahabi ana ce mashi ahban ibn aus an ce irin haka ta faru gare shi shi ma yana kiwo a daji lokacin ma bai musulunta ba kawai sai akuya ta zo tawarci kura kai ta zo tawarci wata akuya guda aikawai bi ta a guje akuyan nan gudu take binta yake ta gade kama ta zai sai ta tsaya ta ce haba malam yan guda ɗaya <laughs> to kaga zai babaki sai ya ce kai kura kike magana sai ta ga babaki yake ce e, ce to ai wannan abu akwai mamaki ta ce ai malam ba wannan ne abin mamaki ba ga abin mamaki can a madina manzan allah yana ta magana a aiko shi daga sama kai kana nan daji baka da labari ma ce to <laughs> sai ya taho to ba dai babu labarin ya ba kuyar ba ko ya an so abin shi shi da ya zo ke gawa mazan allah haka ya ce to ne shi ya zo ya musulunta ne ce yi ya aka yi ce yau ai can wajen kura ba da ji labarin ka to lokacin da to kaga irin wannan shine malamai suka ce ta faru a zamanin manzan allah sallallahu alaihi wasallama irin haka ma ta faru akwai wannan salamatu ibn al-akwai shi ma an ce wani abu makamancin haka ya faru da shi da kura ya ji kura ta yi magana to kaga wannan ya nuna cewa wani lokaci kura ko dabbobi za su iya magana saboda aiwa ke sawa a kai da kake magana ba allah ne ya ce ke magana ba kura ko akuya ita ba wata rana za ta yi shi da sanya akwai maganganun cewa kafin duniya ta tashi dabbobi za su yi magana duk da waɗansu malamai suna kallon wannan ya riga ya wuce an yi lokacin da suke magana da ya riga ya wuce to Allah ma'adamu Allah shi ne mafi sani to muhallin shahidinmu dai waɗannan sahabbai sun ce su subhanallahi to ashe kaga in ka ji wani abu ya baka mamaki to a ladabi na musulunci ne za ka ce subhanallahi za ka ce shi kenan sai ka tsarkake allah to amma yanzu wani da ya ji wani abu ya ba wa maki wani zagi yake wani sai ya zagi wani ya ihu wani ya dariya da ya saba ma ladabin musulunci <laughs> ko ba haka ba akwai wani audio ina jini kun wani barawo ɗin wanda suka yi magana da wani kantoman cibiyar din nan wanda yake cewa an ba su miliyan talatin a <laughs> kai musu miliyan bakwai ne ko miliyan uku a kaga zagi ya ce <laughs> abin ya ba shi baki ce miliyan talatin aka ce a miliyan ɗan nawa ne ba takwas a ba su an kai musu nawa ne an kai talatin a kaga sai dai ya jinjina ya jinjina su <laughs> to kaga wani a al'ajibi ya zo mashi sai ya ta zaki da ya jijjina jijjina sai ce subhanallah haka ake. to da yake rayu ga can rundunar su iri ɗaya ce sai ta danna zagi kawai sai dai kawai jinjina ya ce ka haka sai ya zagi da kaji wani za ka ga abin ya ba shi al'ajabi kwarai to ya da mamaki a ce a kai ma miliyan 800 a kai ma 30 to haka ya taba baki قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شوبة عن الأعمش قال سمعت سعد ابن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض faƙala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannati qalu ya rasu rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nad'u al'amal qala i'malu kullum kullun muyassarun lima khuliqa lahu qala amma man kana min ahli as-sa'ada fasayu fasar yassaru li'amalin sa'ada wa maman kana min ahalin shaƙawa fasar yassaru li'amalin shaƙawati sun maƙara'a fa'amma man a'ada wattaka wa saddaka bilhusna fasar yassiruhu lil-yusra wa maman daga a wa shi ne ko fa'amma man a'ada wattaka wa saddaka bilhusna fasar yassiruhu lil-yusra wa amma man bakila wastagna wa kadzaba bil husna fasaliyasiruhu lil usra to wannan hadisin daga aliyu Allah ya kara masa yarda akwai da shi a ce sai suka ce aliyu ya ce kanin da biyu sallallahu alaihi wasallama fi janadatin wanda Allah wata rana ya je janaza wa fi lafzin inda shekhairi fi baƙi ilgarkat a cikin bukari da muslim a ruwa haini ya ce janazar a cikin baki ne aka yi janazar fa'aka da shay'an sai manzo Allah ya samu wani abu a sahihu musulun ruwa ya tauna sanda ce ya samu wata sanda ce ya samu yawon yankutu bihi fil ard wannan sanda sai manzo Allah yana caccaka ta haka cikin ƙasa yana ta caccaka ta cikin ƙasa to yana caccaka ta dinnan cikin kaza faƙala sai yake ce musu Mamin minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal janna babu wani ɗaya daga cikin ku face an rubuta masa mazauninsa a gidan wutar jahannama ko an rubuta masa mazauninsa a cikin gidan aljanna mun fahimta a rubuta mai mazauninsa a aljanna ko a wuta ƙalu ya rasu da sai suka ce to manzan allah in kawo haka ne afala na ta kilo ala kitabina shin kowa baya tsaya ma littafin nan da aka rubuta ba in an rubuta mai aljanna ya ce aljanna in an rubuta mashi wuta ya ce wuta wane da ul'amal mu bar aiki li'annahu la fa'idata fi fi itabi anfusina bil a'mal لأن قضاياه لا تتغير domin suna kallo a lokacin babu wata fa'ida su gaba da aiki domin ko ka yi aikin me zai yi aiki a kanka wannan rubutun to ba gara kai zai wani ba rubutun yi aiki a kanka ba amma fulam yurakis alaihi salam fi dalikal ittikal watan tarkul a'mal sai manzan Allah bai rangon rangwame ba ce a kada wanda ya bar aiki kala manzan allah ya ce imalu ku yi aiki jama'a fa kullum muyassarun lima kulika lahu kowane dan adam an yassare mashi yin aiki daidai da abin aka rubuta masa dinsa kun fahimta duk aikin da kaga mutum yana yi to an hore masa yin wannan aikin ne don ya yi daidai da rubutun da aka yi masa idan kaji mutum yana bin Allah bakin gwargwado ne wanne yake nunawa an rubuta masa aljanna in kaga mutum ya shagala da yawa shagala shi ta yi owa kamar mai wanne yake nuna kamar rubutun da aka yi masa akwai matsala ce to maza Allah ce kowane dan adam da ka gani an yi sare masa yin aiki daidai da abin da aka rubuta masa shi ne ma'anar imalu fa kullum muyassarun lima kulika kalafu. aliyu yana cewa ma'anar wannan ai alaikum biltizami ma wasu na bi ma muhitun taklif a shari'iyya بمقتضى الأبودية وإياكم وتصرف في الأمور الربوبية ولا تجعل الأعمال أسبابا للسعادة والشقاوة بل أمارات لهما وألامات فكل موفق ومهيا لما خلق له علي القاري yake cewa abinda wannan yake nunawa kai je dariya kai ta aiki abinda aka ce ka yi na addini yi kokari ka yi abinda aka ce a bari yi kokari ka bari yi kokari ka yi haka ba ruwanka da shiga aikin da aiki ne na ubangiji mun gane ba allah ya rubutun ba ko shi yasa a rubutun to yana ruwanka kai da wannan rubutun to karka shiga aikin ubangiji tsaya kan naka kai ba cewa aka kai sallah ba to yi sallah ba cewa aka kai azumi ba yi azumi amma ba za ka ce wancan rubutun tunda ba kai kai shi ba balle ka ce ka dogara da shi su to wannan shi ne abin da wanda yake nuna sannan ya ce shi fa aikin nan kuma bai nuna cewa directly ga abin da ke nan a mace yana tabin allah bai nuna dan aljanna ne kuma ga mutum yana lalata shi bai da ɗan wuta ne sai ce sai dai ni bal amaratun lahuma sai dai fa alama su kisa wanda ya yi irin wannan mutuwar sai a ce ya yi husnul khatima ya yi cikawa mai kyau amma ba a ce waɗa aljanna ne sai a ce ana kyautata mai da tushe sanya za a ga mutum ko shahada ya yi ta bayyana misali ruwa aka yi gini ya haɗu don nemi shi sai ka ji mutane suna cewa mai allah ya tabbatar mai da shahadar shi domin wannan bai nuna kuma ya yi shahada ɗin don rubutun nan fa yana can to shi abin da aliyu ƙari yake cewa da haka su ayyukan mutane ba wai ana nufin yi tana nuna aljanna ko wuta ba a'a sai dai su alamomi ne na cewa kamar wani yana tafiya daidai kamar wane yana tafiya cikin hadari mun gane allah ya mu cika da imani da haka manzan allah ya ce amma man kana min ahalin sa'ada wanda yake dan aljanna sai a hore masa yin aiki irin na mutanen aljanna kaga yana da aƙida yana kulawa da sallah yana kulawa da azumi in ya zo in yana da dukiya yana zakka yana karatun alkur'ani yana yi waɗansu ayyuka ne na addini wanda aka ce a yana yi bakin ƙoƙari abubuwan da aka ce a bari yana bari bakin ƙoƙarinsa to na ana masu kyakkyawan fata ana kallo allah ya hore masa yin aiki ne irin na alkhairi wa amma man kana min ahalin shakawa wanda ya zama ɗan wuta shi kuma alkafaratu alfajira kafirai da fajirai kenan su kuma da sannu sai ga an hore musu yin aiki irin da 'yan wuta sun makara'a da ya zo nan manzan allah wannan fi a makabarta yake wannan kun fahimta ana bin da mamaci manzan allah yake wannan bayani shi ya sanya malamai suke cewa in an je da gawa makabarta za a binne abubuwa biyu ake amma ɗaya dole ne ɗaya ba dole ba ne ba ana yin nasiha amma ita nasiha ba dole ba ne ba ba lazim ba ne ba dai an kai gawa dole sai an yi nasiha saboda manzan allah bai lazimta yin nasiha ba a duk gawar da aka kai wani lokaci ne yake wani lokaci ba ya yi mun fahimta amma cewa mutane su yi magawar da aka sa cikin kabari addu'a wannan manzan allah ya lazimci yin haka da haka idan an ji za a yi nasiha duk da ita kanta nasihar malamai suna da sabanin fahimta waɗansu malamai suna ganin lokacin da ake yin nasihar shine lokacin da ana cikin haɗa ƙabarin nan ba'i da gamawa ba ko ana cikin bin da mamacin nan ba'i da gamawa ba to sai shi malamin sai ya koma gefe guda da mutanen da ba aiki suke yi ba sai masu nasiha mun fahimta idan an gama to sai a ce tutun da an gama yanzu wannan mamaci za a mai tambaya a kabari ku ta shi allah ya ba shi ikon amsa haka wasu malamai suka ce a aiki to waɗansu kuma suna gana haya sai an gama an gama kakaba an gama rufe shi an gama komi da komi to sai a yi wannan nasiha ba mai tsawo ba saboda a wannan lokacin mutane hankalinsu ya dawo jikinsu ko ba haka ba galibi an yi mutuwa za a ga mutum ya dan nasu an banda yanzu waɗansu mutane za a gaba su a tare da su ko a makabarta abinda suke yi za a gaba su a ciki za a ga ana labari wani har ana kashewa ana dariya amma ga ɗan uwacin ana sakawa cikin kabari bai dace ba wani waya yake wani waya yake to kaga bai dace ba kamata ya a samu cikakkiyar natsuwa a lokacin sannan mafi yawancin mutane in an yi mutuwa ba sa tausan mamacin ko wani kaga yana kuka za a karshe shi yana tausan kan shi ne saboda kila wani fa'ida da yake samu da wannan mamacin ita yake tunani amma asalin kuka shi mamacin ake tayawa damuwa na cewa ya shiga yanayi mafi wahala a rayuwarsa wannan tambayon da za a amsa a kabari shine yanayi mafi wahala domin da ka haye wannan duk abin da zai zo nan gaba mai sauki ne in ka faɗi wannan to an shiga bala'i kenan so kaga mutum yana wani yanayi wanda yake mawayaci to kamata a tausaya mai a wannan lokacin in ma kukan za a yi shi za a yi mawa saboda ya shiga wannan halin a mai addu'o'i Allah ya bashi iko ya amsa waɗannan tambayoyin manzo Allah ya ce fa innahu al'ana yus'alu yanzu a tambaye shi to Allah ya sa mu cika da imani dan haka kowa ya aiki aikin nan alama ne wanda yake nuna cewa ga makomar mutum da haka an je makabarta sai a wannan nasiha sannan sai a ce mutane su sai wannan mamaci da addu'a Allah ya bashi shi iko amsa tambayoyin da za a yi masa wannan sune ne abubuwan da ake a makabarta amma yadda waɗansu suke yi na yin addu'a cikin jami'i shi kuma wannan malamai suka ce ya saba ma abinda manzan Allah yake a zo a ce a karanta kulhuwar lawa a harkawa uku uku misali kagawa ya ce a yi haka ba wanda ya ce a yi haka sannan kuma shi fa makabarta an hana ma a karanta alkur'ani a ciki a zuwa ce a karanta falaki da nasi a ce kuma kowace wa hasi a mata bismillah to dama baya mata bismillah to haka dai zaka ji ana ta jawo waɗansu abubuwa wanda la asla da bai da ba su da asali a addini to wannan bai dace ba bai dace a yi mamaci haka abinda ya kamata a yi mamaci idan an kai shi nan da ya kaji manzan Allah ya yi wa'azi a cikin makabarta kuma a ruwaya kuma su bukhari da musulun to bayan da manzan Allah ya yi wannan bayanin sun makara sai ya karanta wannan ayoyi Allah ya ce fa'amma man aɗa wattaka abdullahi ɗan abbas ya ce ai bazala katana ya ce aɗa haƙƙallahi ta'ala allazi alaihi fa'amma man aɗa wanda ya bayar da haƙoƙin Allah ake nufi wasaddaka bil husna ya gaskata al husna menene al husna malamai sun yi maganganu da yawa kanta waɗansu malamai suka ce al husna shine la ilaha illallah haka ba haka da abdullahi abbas suka faɗa waɗansu suka ce al husna ita ce aljanna suka ce a can wani wuri allah ce lillazina a hasanin husna wa ziyada lillazina a hasanin waɗanda suka kyautata suna da mai alhusna aljanna kenan wa ziyada da kuma ƙari to allah ya ce waɗanda suka yi haka fasaniyar sirhulil yusra da sannu za mu shiryar da su zuwa ga abin da yake al-yusra abin da zai zama sauki gare su ainur shiduhu li asbabil khairi was-salahi hatta yashala alaihi fiha za a shiryar da shi zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi da nagarta yau da gobe yana yi har sai sun zama masu sauki a wurin sai ji baya jin wahalarsa shine al-yusra yanzu wani sallah ɗin nan wahalar ta yake ji wallahi amma wani kuma shi yana sallah ma daɗi yake ji shi wani ya baka gara a kira sallah saboda sallah ta zama al-yusra a wurin ta zama mai sauki amma wani gani yake sallah biyar ba da aka ce a dinga ya kama an takura shi Allah sauki shaɗan zai kawata mutum haka wani matashi ya yi sallah kusa da ni shi ma dama can aran shi ba na masallaci ne ba shi yasa da na shi ba cikin masallacin da ya taiwa baki to amma abin da ya ba baki da ya daure ya sallame da ya ne shi kadai yana magana sai da jana cewa ashe sallan ba dai ba ta da wahala haka nan muke iya yin ta sai da ce to allah tsori shi rana bai ji wahalarta ba to za a ga wani shi wahala sallah ce sallah wahala take shi. wani kuma zaka ke mai wahala sallah zai tsare ma sallah duk sallah ba ta wuce zai asuba zai azhar amma da an ce a cire to kuma ta mai wahala to duk wanda ya gaskata alhusna fa amma man ada wata wasaddaka bil husna Allah ce fasaliyar sulhu lil yusra al yusra inda malamai suka ce shine a sauƙaƙa mashi ayyuka na da'a ga Allah duk wani aiki na da'a ga Allah bai jin mahalarsa. ko maka kaje ana tafiyar da a ƙasa wani tun da yana da shi'urin cewa ibada yake zai daure ya ta'i wani kuma nan da can masu ya zauna ya ci zage-zage za ka yi wa baki ba a banka akwai mutumin da ya zauna ya yi tahiya daga eh, mai naɗin da za a tafi za a je wajen za a je wannan sunan shi da wafin ifada tafiya ce mai tsawo kuma ba mota yawanci in ba gajiyayyu ba sosai su ake dan samun mota ana kai su amma gado mutane a ɗan suke ta kuma tafiya ce mai nisa ƙwarai da gaske kuma za ka je ka yi ɗawafi ka yi sa'ayi sannan kuma ka dawo su lokacin da za ka yi wannan kagaji matuƙa mutunan nan da ya ji wahalar tafiya da ya zaura gehe guda ya fara zagin wanda ya biya mai kudin maka ya ta zagin shi ya ce kawai so ya so na mutu <laughs> ya ta zagin shi to kaga shi abin ya zo sai abin ya zo mashi da wahala yawa ba nan ba ne ba ita zagin wanda ya biya mashi amma za a ga wani tun da ran nan ne yana ta kokari sai ma ya ɓace amma ya daji sai ya je ɗin a kan hanya ya ɓace sai ga ɗauko shi ana cige shi amma shi duk bai gani na damuwa ce ko wani abu kawar haka to haka ibada take abinda za abinda baka tunani yana da wahala wanda wani wahala yake mashi akwai wani yaro ko yanzu daga sai na mai ya azumi Zan shi yake saboda kullum cikin azumi da mun haɗu sai ya ce wallahi malami wannan azumi ka wannan azumi dai da wani to aka zo talatin aka yi ku kun san da aka yi talatin da yawa ba su yi na talatin ɗin nan ba wani zai ce shi wallahi bai cito kai yanzu ka azumi ashirin da tara tsakani da allah sai ɗaya kawai ya gagara ka ce ba za ka yi ba shi wahalar ɗayan da yake gari yau kawai shi dai gari yake an kure shi to sai rike sai mashi kai haƙuri azumin nan kamar gobe ya wuce fa to shi ne kowace daga yin sai sai mashi ya azumi sai dariya su tuka ga har ya ya wuce ba za ma an yi wata da wucewan shi ya haya kusa zagayowa to korafi alama ce nuna nusa mutum ya gosa sai ga kaɗai azumin nan na bana an yi rana to irwa za a yi maka tunda Allah ya kawo shi lokacin rana a <laughs> haka za a yi shi to wani za a gafe damuwa saboda ne kuma fa azumin a irin wannan ya fi ladawa don gwargwadon yadda ka wahala a ibada gwargwadon dalinka ya fi lada to amma dai mutane ina sai a ta korafi to kuma ka rasa wanda ake ba korafin kai dai ba kai ka ce a azumin nan ba <laughs> kai ba yi kake yi to sai ka kasa ganawa ake ba to haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karanci wannan aya wannan hadisin idan mun ji shi da kyau ina mahallin da ke a cikin shi ne kace ina cewa fa aka yi a ce subhanallahi idan abin al'ajabi ya zo sai ya kawo wannan a ciki a ina ma da sha da yake hmm. na'am A'a, a ah, ah, <laughs> um, ah, ai shi abinda buhari ya ce babin cewa subhanallahi idan wani abin al'ajabi ya faru akwai abin al'ajabi ciki amma ina su ina aka nuna cewa su sun ce subhanallahi su abinda ma wata ruwaya ta nuna aiko motsi ma kasa yi suke su sahabbai a ranar saboda wani sahabi ya ce kama ɗora tsuntsu da ya kalli sahabbai manzala yana wa'azin sai ga kowa kama ɗora tsuntsu saman kan shi an ce kada yadda ya tashi kamar ruwa ya ci su a ruwa eh, yauwa shi muka ce to ina mahallin sha yake a ciki wannan abinda mafi yawan malamai suka ce wanda suke magana akan adabul mufrad sun ce ba mahallin shahid cikin wannan hadisi sai sun hango ba shi sanya suka ce wal hadisu la yadulla ala tarjama al bab hadisin bai nuna tarjamar da aka yi a cikin babu haka fadlullahi samad ya fada wanda yana cikin malamai da suke ma adabul mufrad sharhi to shi ma wani almajirin albani da ya zo ya mai shari shi ma ce huwa kama kala sai ce wallahu ta'ala a alamu da eh, wannan magana yadda fadlullah sama da ya faɗa haka ne sai ce amma allah shi ne mafi sani saboda shi buhari ba a ji ta bakinsa ba ko ba haka ba to yana gani ana ya kamata mu tsaya a kira sallah ina gani nan za mu dakata idan allah ya kai mu sati mai zuwa da yarda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai allah shi babu na dai kurakuranmu kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da kasanmu take ciki da abubuwan da suke faruwa na ta'addanci da satar mutane muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen su ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba allah ka tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar mu da sauran joyi na musulmai da sauran garuruwa na musulmai ya ubangiji kai mai iko ne akan haka masu wannan aiki na ta'addanci allah muna roƙonka allah ka daukar mana mataki a kansu a madadin ya Allah zaluncin da suka yi ya Allah kai masu hukunci daidai da wanda ya zalunci ya Allah daidai da zaluncin da suka yi ya ubangiji kai mai iko ne akan haka masu tallafa musu da taimaka musu Allah ka fallasa su ka tona musu asiri ka bayyana su ya ubangiji sannan ka ba hukumomi dama ko ikon ɗaukar matakin da ya dace a kansu abubuwan da suke faruwa na kai hare-hare wanda sojoji da sauran jami'an tsaro suke ta yi muna roƙon allah ta'ala ya sa ya yi nasara kuma ya fa'ida kuma ya zama sababin kawo ƙarshen wannan fitina jami'an tsaro waɗanda suke jajircewa suke bakin ƙoƙarinsu allah ka tsare su kuma allah ka taimaka musu waɗanda suke yin abin da bai dace ba allah ka yi mana su su ba akwai wani ɗan sanda wanda barayin ya kashe mutum ne mai jajircewa ƙwarai da gaske wani sanya cikin addu'a allah ta'ala ya karbi shahadarsa ya albarkaci abin da ya bari ya amfani zuriyarsa ya ba su haƙurin wannan rashin da suka yi yana cikin 'yan sannan da aka kashe a satin da ya wuce ne ina ji wajen safa na ɗin su biyu ne to allah ya sa ajalin shi ya zo kuma allah ya duki rayuwar sha'anin muna roƙon allah ta'ala ya ji ya yafe masa kurakuransa ya albarkaci abin da ya bari a bayansa waɗanda aka ji baroni kuma allah ya ba su lafiya sannan akwai a wani hari ma da aka wani bara wanda da katsina duka bai wuce yan kilomitoci ba su da ya ba za su wuce goma sha biyar ba zuwa wani abu kamar haka ne muna roƙon allah ta'ala ya taƙaita wannan ta'addanci waɗanda suka rasu allah ya ji kansu ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda aka raunata kuma allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka yi asara ta dukiya kuma allah mai da musu mafi alkhairin abin da suka rasa sannan akwai kamar yadda ake ta bayani kusan da aka ɗantarwa su ɗin nan daga jihar zamfara to kun sa rabuwa suke waɗansu suke na waɗansu suke to akwai waɗansu kusan <clears throat> sai suke karfi ƙarfi wajen saukota ɗin nan musamman ƙananan hukumomin isa da sabon gari lokal gama sabon gari cikin wani abu ne kamar sabon ne yawan eh, sabon birni abubuwan ba sabon gari ba to an ce kusantin daga jiya sojoji suna ta kai farmaki wurin kamar da dai waɗansu mutane wanda suke wurin suke fada labari akwai wani ɗan ta'adda nan wurin shi ma ya yi suna to kamar ana cewa ma harin ya ritsa da gidan shi a inda yake duk da shi an ce ba a same shi ba amma dai ana maganar kamar iyalan shi waɗansu da mahaifiyar shi kusan kamar da abin ya haɗa da su su kuma sun tarwaɗe sun watsa. to waɗannan labarai muna roƙon allah ta'ala ya sa su zama gaskiya domin kai ire-iren wannan ɗin shi zai tarwatsa su kuma ya sanya musu tsoro amma ka gaɗin ta'adda yana yin abin da ya ga dama kuma an kasa cin mashi to wannan yana nuna kasawa ita gwamnati da jami'an tsaro ɗin sannan kuma zai iya zama wata ƙarfafawa ga su masu yin aikin da ta'addanci amma su ji ana kai ana taɓa su inda suke ana kai musu farmaki a inda suke to wannan zai taimaka wajen sanya musu tsoro duka dai addu'ar mu shine Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don mu ba Allah mai iko ne akan haka fa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum